використовуються різноманітні угоди та зобов'язання. Шляхом угод суб'єкти вступають у певні відносини. Якщо ці відносини небайдужі для суспільства і окремих його членів, їх регулюють певним чином. В результаті такого регулювання суспільні відносини перетворюються в правові. Цивільно-правові відносини це суспільні відносини, урегульовані нормами цивільного права. Між іншим, таке визначення схематичне, неповне, бо воно не розкриває цивільних правовідносин. Для розкриття природи цивільних правовідносин треба звернутися до предмету і методу цивільного права і, враховуючи їх особливості, дати визначення поняття цивільних правовідносин. Таким чином, цивільні правові відносини це урегульовані нормами цивільного права майнові і особисті немайнові відносини, учасники яких виступають як юридичні рівні носії суб'єктивних цивільних прав і обов'язків. Дане визначення має можливість виділити особливості цивільних правовідносин. Згідно зі статтею 1.2 Цивільного Кодексу України цивільним правом регулюються майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини між а. Державними кооперативними та іншими громадськими організаціями між собою, б. Громадянами з цими організаціями, в. Громадянами між собою. Майнові відносини засновані на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншої цивільним законодавством не регулюються сімейні, трудові, земельні гірничі, водні, лісові, колгоспні правовідносини регулюються відповідним законодавством. Глава 29. Суб'єкти цивільних правовідносин. Глава 2 Цивільного кодексу особи закріплює два види суб'єктів цивільного права. Особи поділяються на громадян тобто фізичних осіб і юридичних осіб, до котрих відносяться підприємства, установи, організації. Громадяни як фізичні особи наділяються правоздатністю, дієздатністю та іншими соціально-юридичними властивостями. В названій главі дається поняття правоздатності та дієздатності і моменти їх виникнення та припинення, зміст правоздатності, обсяг дієздатності, визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. Юридичні особи суб'єкти права, що мають відокремлене майно. Від свого імені можуть придбати майнові права і обов'язки та бути позивачами і відповідачами в суді, види юридичних осіб, підприємства, що виробляють продукцію, установи, котрі надають послугу населенню. Колгоспи, колективні виробничі сільськогосподарські підприємства, комерційні та інші організації, торгівлі, харчування, будівництва. Юридична особа має мати А. Свій статут, Б. Правоздатність, В. Назву, Г. Органи, Д. Місце знаходження, філіали представництва. Окрім цього, юридична особа несе відповідальність за свої дії. Глава 30. Правоздатність і дієздатність у цивільному праві. Цивільною правоздатністю називається здатність особи мати вільні права і обов'язки. Термін цивільна правоздатність вживається в широкому і вузькому розумінні.